Just det, avsluta kunde hon. The Country Gentleman är ett band som eh, kör en låt nu då som heter Shameless. Albumet heter Picking on God Brokes. En hyllning alltså. Country Station, där du nu befinner dig. Well, I'm shameless when it comes to loving you. I'll do anything you want me to. I'll do anything at all. And I'm standing here for all the world to see. Oh, baby, that's what's left of me. I don't have very far to fall. Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying. And you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up. Then she says she wants to make up. for another. I'll know, believe me, I'll know. The night has a thousand eyes and a thousand eyes can't help but see if you are true to me. So remember when you tell those little white lies that it has a thousand eyes. You say that you're at home when you phone me and how much you really care. Oh, you keep telling me that you're lonely. I'll know if someone is there. Cause a night has a thousand eyes and a thousand eyes can't help but see if you are true to me. So remember when you tell those little his ass tonight has a thousand eyes. One of these days you're gonna be sorry, cause your game I'm gonna play. And you find out without really trying, I'm that Mike is kiss astray. Cause has a thousand eyes and a thousand eyes will see me through. And no matter what I do, but never disguise all my little white lies, cause the night has a thousand eyes. Remember when you tell those little white lies that the night has a thousand eyes. älskade Guldkanalen 60-tal. gonna part of the country. Welcome to a remote part of the country, isn't it, where the attacks have taken place. What do we know about what's happened so far? Yes, so we're talking about an area uh, close to the border of Mali in the middle of the desert. Like you said, extremely. We know that afternoon, a group of men on motorbikes entered several villages and nomad camps and shot absolutely every uh, women, children, only civilians, purely. Uh, you've just talked about the death toll, 37 death. This is one of the worst uh, attacks in Niger, which is regularly the target of jihadi attacks, but one of the worst in, in many, many years. And it brings to about 200 the, the death. It's in a, in a particular region of, of Tua, which is not always the same region of some of the other attacks. Um, it's the capital, Niamey, that is particularly remote. Mm. Over the months here on the BBC World Service, we've about this. It seems as if it's now turning into a security because of the escalation in what we're seeing. What more can you tell us with regards to these attacks out? and what can be done about it? The attacks haven't been claimed, so at this stage, only speculations. Uh, the top uh, suspect would be Islamic State in the Greater Sahara, one of the jihadi groups that operates in the area and that is known to have its area of influence. This is a group with uh, a few thousand men that. Contact the device manufacturer for. Video programs are no longer available on this device. Please contact the device manufacturer for further information. Seriesagning funkar inte, det finns inget sånt ansvar för det här. Och i många människor så, så väcks den, den, den uppenbara tanken att om det inte är någon annan som gör det så får jag göra det. Mm. Oavsett vad det beror på så finns det bara en väg framåt. Och det är att vi själva ordnar de saker vi vill ha. Oavsett om det är en, en julfest för ensamma eller fattiga människor. Eller ett eh, bibliotek på en liten ort. Så jag tror vårt envisa hamrande på den svenska de är därför bra. Det är för att det kan få folk som är pigga och starka och vakna upp och tänka att nej men det är ingen hjälp av vänligheten, vi får fixa det här själva. Uber omsatte 6,5 miljarder dollar samt gjorde förlust på 2,8 miljarder dollar. Bolaget till 68 miljarder dollar. Ja, intressanta siffror från världens största tillika taxibolag. Ubers är alltså 43 procent. Det är ju i nivå med den svenska flaggskeppet Eniro. Men till skillnad från Eniro så har detta bolag tillväxt och en innovativ som faktiskt tillför något till kunderna. När det gäller så är det ju så att, att man tittar väldigt mycket på tillväxttakten eh, och man liksom att bolag går med förlust ganska länge så tillväxten blir viktigare än vinsten. Så länge man kan visa att man har en affär eh, som kommer ge vinst en vacker dag. Till skillnad från en Eniro. Men eftersom Uber i, i princip bara är en app. Alltså nu, nu är jag ute på halis här. Jag, är med, liksom medveten. Jag begriper nog inte Uber som företag längre. Eftersom Uber är i princip en app, liksom ett bokning som sammanför kunder med eh, det. då borde man ju ha kontroll på kostnadsmassorna relativt enkelt när man vuxit tillräckligt. Eller, eller liksom, ja, tvingas gå med vinst. Jag begriper faktiskt inte hur det kan kosta så här mycket. Vad är din verksamhet som gör att förlusten blir så astronomisk? Med den här omsättningen så borde det gå med vinst redan. Alltså det borde vara svårt att gå back. Vad använder man pengarna till? Jag, jag trodde liksom att okej, okay, men Uber äger inga, inte sina egna bilar. Okej, okay, man, kan, man kan tänka sig att de här advokaterna som ska trixa runt och förhandla med facken i olika länder, de kostar en hel del. Eh, att ta sig igenom alla regulatoriska hinder. Taxibranschen är enormt reglerad i många länder, inte bara Sverige. Och eh, visst, man kanske måste muta sig fram och tillbaka bland politiker och fackpampar. Men 2,8 miljarder dollar, jag får inte ihop det här. Ja, det är ett litet mysterium. Alltså på... Vi bara en snabb eh, an, anblick så det kan ju se väldigt konstigt ut. Eh, jag ska inte säga att jag har full insyn eller, eller insikt i det här, men eh, som, som jag förstår deras affärsmodell så används de här pengarna enkelt uttryckt till att subventionera taxiresor. Det är så Uberresor kan vara så otroligt billiga och konkurrera med pris med, med taxiföretagen. Eh, det är egentligen ganska enkel matematik. Va? Att om de skulle täcka sina kostnader och inte gå med liksom, en levelförlust då, då skulle de behöva höja priserna. Det, det är enkel logik. va? Och då skulle det bli svårare att konkurrera med vanlig taxi. Och ett av Ubers stora argument är att de är billigare. Och det beror alltså inte enbart på att eh, på att de har en mer effektiv modell. Att det, att det är decentraliserat, vem som helst kan köra. Folk kan klämma in en, en liksom att köra för Uber mellan sina andra jobb och så vidare. Utan det beror också på att de kan låta sitt företag gå med brakförlust år efter år. För att de finansierar sig med, riskkapital, intäkter från kundaffären. Så att, eh, det, är, en viktig del i deras affärsmodell. Och från det perspektivet kan man säga att det som Uber egentligen gör just nu, det som Uber handlar om, det är alltså, kan man säga affärsmodell egentligen just nu. Det är en, enorm ekonomisk omfördelning från investerare i Silicon Valley till eh, taxiåkare eh, världen över. Så folk får åka, miljontals människor eh, får åka eh, väldigt mycket taxi till artificiella priser. Du får för det ta mark, vilket ju är spelet som det handlar om. För att få till den där explosiva, hålla den uppe så länge som möjligt. För att sen i framtiden eh, monetarisera. Och då, det ska sägas också att utrullningen i nya länder, väldigt mycket pengar, det är ju den här biten som du är inne på. Alla advokaterna, de måste göra. Allt, allt är compliance-arbete, Eh, och bara vanlig marknadsföring. Men återigen, en stor del av den marknadsföringen är de låga priserna. Eh, återigen så är det liksom subventionerade taxiresor som man också använder för att etablera sig i nya länder och ta de här, de här marknadsandelarna. Men det är en öppen fråga huruvida Uber överhuvudtaget kan överleva med marknadsmässiga priser. Eh, det är ingen som vet Nej. om det är möjligt. Utan, utan det vi vet nu det är att biljontals människor åker, åker taxi till lägre priser än vad som är kan man säga, kan man säga naturligt. Vad som mm. skulle gå utan den här massiva subventionen. Och så vet vi att investerare bränner miljarder dollar för, för att subventionera folks taxiresor. Och vi vet att eh, tusentals gammeltaxiföretag går i konkurs. Mm. Eh, alltså eh, verksamheter som är uppbyggda över årtionden. Eh, I vissa fall finns de kvar sedan 1800-talet när de körde häst och vagn. De företagen försvinner nu, för de kan inte konkurrera med ett företag som, som subventionerar sin produkt och säljer dem för ett mycket lägre pris än vad det kostar att, att producera. Det är också väldigt enkel, normal matematik. Så på det sättet kan man säga att, att Uber omfördelar pengar från investerare till konsumenter och eh, i processen så förstör man också en bransch. Men det är inte alls givet att Uber faktiskt kan ersätta den branschen. För det kan mycket väl vara så att när investerarpengarna tar slut och Uber måste gå med vinst och höjer priserna, då är de inte längre konkurrenskraftiga. Mm. Då kommer de traditionella taxiföretagen eventuellt att ha ett bättre erbjudande. Till exempel för att de, de är mer, mer systematiska, de har fasta taxiflottor så de kan ha bättre bilar, mer kompetenta chaufförer. Eh, eh, bygg, bygga ett annat förtroende. Vad det nu kan vara för någonting. Mm. De kommer också, de digitaliserar sin verksamhet nu. De har samma appar som bokningssystem eh, och sådana här saker. Så det kan vara så att Uber slår sönder en, en existerande, en gammal bransch. Som sen kommer behöva byggas upp igen. Mm. Efter att Uber-bubblan eh, kollapsar och det visar sig att, den här, eh, att de inte kan konkurrera eh, utan artificiellt låga priser. Och på det sättet kan man säga också att Uber eventuellt innebär en sorts storskalig kapitalförstöring. Mm. Intressant. Jag samtalade lite med en riskkapitalist här på Malta igår. Och hon sa att det finns ingen Eh, riskkapitalister ute längre som är villiga att ge en startup 50 miljoner dollar för att 50 miljoner kunder. Men det du är precis det motsatta mot vad hon sa. Alltså att det är precis det som Uber gör. Att eh, köper sig marknadsandelar till ett, ja, och kostnaden är de subventionerade taxiresorna. Det är en stor del av deras, eh, av vad de gör. Eh, och huruvida det är möjligt att göra så, så skulle min tanke vara det här är då lite sån här liten konträr bearish tanke som eh, eh kanske fel, men jag tror att det är en del av ett bubbelbeteende. Mm. Alltså vi såg det här slutet av 90-talet med de nya internetföretagen och vi har haft en ny internetbubbla. Och min magkänsla är att Uber är ett av de sista företagen i den nuvarande bubblan. Så Uber är en bubbla som kommer spricka och många andra liknande företag. Och sen så kommer vi få se en återgång till mer eh, normala premisser för företagande. Och sen så kommer det komma en ny bubbla om, mm. om tio år eller någonting. Mm. Men Uber, om man tittar på deras, eh, deras finanser, eh, deras bolagsvärdering som är fullständigt astronomisk. Den är helt otroligt. Alltså, eh, vad är 60... 68, 68, miljarder dollar. 68 miljarder dollar. Det är helt, helt vansinnigt. Så att Uber är en av, en av vår, den här tidens stora, stora bubblor. Så vissa kan göra det. Men det är inte en fungerande affärsmodell i det att Ehm, om, du, om du försöker starta en sån startup nu, då kommer folk förmodligen säga att ja, men, så här, men du är inte Uber. Du är några år för sent ute. Ehm, kolla på, på Snapchat. Snapchat kanske ligger lite mitt emellan det här. Facebook klarar sig över tröskeln mm. och, eh, och lyckades etablera sig. För de fick ett sorts, sorts monopol mm. på, på en av deras viktiga, viktiga funktioner. Eh, sen så kan man säga också till Ubers försvar och till de här investerarnas försvar att Eh, Uber är ju inte bara taxiföretag. Så om man ska förstå hur de tänker så investerar du inte i Uber för att du tror att de, de är ett bättre taxiföretag. Utan, utan du tror när du investerar, det är att Uber är ett eh, generaliserat transportföretag som kommer att kunna dominera många olika transportrelaterade marknader. De experimenterar redan med, jag tror, jag tror hundratals olika affärsmodeller. Mm. Att de till exempel Eh, de levererar varor till mm. exempel. Mm. Så folk kör inte bara människor utan produkter fram och tillbaka. I vissa städer så kan du få eh, home delivery med mat, hemkörning av mat via Uber och andra produkter som levereras beroende på om de testar. I mm. varje stad så testar de ett, ett sånt här eh, speciellt koncept. Eh, och de, de vill köra lastbilar och flygplan och eh, jag tror att det finns en Uber helikoptertjänst någonstans i världen. Och de eh, eh, på till exempel rymdraketer, eh, all, all med transport vill de liksom Eh, systematisera sig på det här som de justerar väldigt mycket nu, självkörande bilar. Mm. Så att mm. liksom nästa generation av Uber-tjänster, de bygger på att, att eh, du tar bort förarna. Så det är samma sak, du har de här flottorna av, av bilar eh, som också inte ägs, ägs av någon annan. Men istället för att det är någon som kör bilen så är det någon som till exempel har en, en, en, en sån här Tesla-bil, en självkörande bil. Och när de, inte, när de inte kör den bilen själva, så istället för att den bara står i garaget, så kopplar de upp den till Uber och sen åker den runt och, och, och utan att det sitter någon i den. Så, så att en del sådana långsiktiga affärsidéer. Men spekulativt motiverar den här typen av investeringar och värderingar. Men fan trot. Mm. Den som lever får se. Men tack så mycket för den utläggningen. Nu känner jag mig lite klarare kring varför Uber går med brakförlust. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. From the Sky News Centre at 4, the Queen, politicians, and health workers have all been remembering those who died from coronavirus exactly a year since the UK's first lockdown. There was a minute's silence at midday. Later, were being asked to come to our steps with candles or lights to reflect. Bailey Rumble Griffiths lost his dad, Mark, in April. He's trying to focus on the positives when my dad passed away, we couldn't have anyone into the house, so we sort of only had each other to sort of fall back on, and we've got a lot closer. I mean, we, we was close before anyway, but this last year, it was just being us house. We've we've become so close. The Scottish Parliament's debating a motion of no confidence in the First Minister. An inquiry by a lawyer concluded Nicola Sturgeon didn't breach the ministerial code over how her government dealt with harassment allegations against her predecessor, but separately, a committee of MSPs found she did mislead its members. Scottish Conservative leader at Holyrood is Ruth Davidson. Nobody comes out of this well apart from the original complainants and the external counsel to the Scottish Government. And nobody, nobody taken responsibility for the multiple failings A 21 year old man's facing 10 counts of murder following a shooting at a supermarket in the US. The victims were killed when a gunman opened fire on shoppers in Boulder in Colorado yesterday. Spain's lifting a ban on travel from the UK at the end of the month. It was brought in back in December over concerns about a strain of COVID 19 first discovered in the south of England. In football, Gareth Bale doesn't intend to stay at Tottenham. From CBC News, The World This Hour, I'm Blake Prendergast. They're heartbroken, and this is the worst call you could ever receive as a family member. Boulder, Colorado, Boulder, Colorado Police Chief answering yesterday's deadly mass shooting in a. The 10 victims have now been identified and their families notified. The dead are men and women ranging in age from 20 to 65 years of age. The suspect, a 21 year old male, is facing 10 counts of first degree murder. He's He's expected from hospital today where he was being treated for a gunshot wound to the leg. The police chief says the motive is still under investigation. No, no, it's it's, uh, it's hard. It's challenging. I live three blocks up the street from that store. You're worried about your neighbors. You're worried about your partner. You're worried about everything when you get that call, and it's heartbreaking. It's heartbreaking to talk to victims, uh, their families. This officer had seven children. 51 year old police officer Eric Talley was shot and killed responding to the call. Ottawa police say they are suspending the use of no knock raids. The decision comes just two weeks after a CBC Fifth Estate investigation. It revealed officers are executing their warrants. Judy Trin has this update. I've made a dose of caution to pause the use of this. Ottawa Police Chief Peter Slowly is of no knock raids until the forced review of the tactic. A fifth estate investigation found several examples of charter breaches, unreliable informants, and shoddy investigative work. There were 59 no knock raids in the city last year. The tactic is justified by law enforcement as a way to stop suspects from destroying evidence. Ottawa police say 80% of no knock raids involve searches for drugs and child pornography. Chief Slowly says limiting them will safety. Should not significantly affect our ability to investigate and successfully prosecute. It will, however, reduce the risk to the community. But Ottawa Police is just one force. Across Canada, these raids are continuing. Judy Trin, CBC News, Ottawa. In Ontario, nearly one third of people aged 80 and over signed up to get vaccinated. That's almost 200,000 people, and health experts say they're concerned. Mike Crawley reports. Ontario has now thrown open the doors to people aged 75 and older to be vaccinated against COVID 19. It's happening sooner than planned, in part because vaccine uptake among people aged 80 and up slowed to a crawl. Among that age group, barely 70% have either had a shot or booked an appointment. What's behind the low response from the oldest Ontarians? Vaccine hesitancy is a factor, and for some seniors, access is difficult. The bulk of the province's shots are being done at mass vaccination clinics, and at selected pharmacies in only a few cities. Dr. Samantha Hill leads the Ontario Medical Association. She says many seniors would prefer to go to their family doctor. They want to minimize their travel, they want to minimize their contact with other people. Mike Crawley, CBC News, Toronto. Alberta's technology industry says it is running out of skilled workers to employ, and that's prompting a Calgary company to launch its own training program. Elise Von Schiel has details. Vince O'Gorman is in a unique situation during the pandemic. He's hiring people for 20 jobs at Vogue, his app development company. But he has a problem. He says it's impossible to find enough skilled tech developers to fill the spots. Um, on a scale of 1 to 10, it's a 10. The industry in Alberta has been a success story during COVID 19 and venture capital records. The talent pool has dried up. It's estimated that there are thousand unfilled tech jobs in Calgary. Barnes Barnsrove, clever accountants for business. Get this done from the BBC World Service. In this half hour, we'll get an update on the situation at Cox refugee camp in Bangladesh, where a huge fire there has left many of the refugees homeless. The death toll is likely to rise. So far, we know that seven people were killed in that fire. Now, this recent incident is no doubt likely to exacerbate the humanitarian needs of those refugees there. We'll talk about that in around 20 minutes. But first, let's go to Brazil, where COVID 19 is pushing health services to the brink of collapse. This week, President celebrated the British public's ability to work together during the pandemic on today's anniversary of the first COVID lockdown. Live to work for a future. verkligen en estet som efter plugget som 1978 och det var väl då också det här gänget bildades, Gorman Factory. Svenska rockbruggen, de var väl fem killar som eh, höll ihop ja, fyra år tror jag de var aktiva fram till 80 ja, det blev en hit och sen blev det utav den här hitten, singelskivan, så blev det också ett album som de just eh, kallar för eh, just uh, Factory, det albumet. Ja, mycket musik finns det att välja på. Det finns eh, mycket svar på en hel del låtar. Kommer ni ihåg den här Charlies Shoes som eh, var ganska populär i början på 60-talet? Men det finns de som lyssnar till en hit och så tänker de så här, nej det där ska jag nog svara på. Och det gjorde Johnny och Johnny Mosby som eh, The Answer to Charles Shoes och den gjorde de eh, strax efter originalet kom ut och då blev svaret så här. You'd like to be Charlie's shoes That's what you always said Cause he with a golden thread. Then one day old Charlie left, and when you got the news, it wasn't long till you were walking round in Charlie's shoes. But your att gå i Charlotte shoes, shoes höll jag på att säga, ja det sa jag. Ehm, skor, det tror jag inte. För det första så tror jag nog att de skulle vara för stora och för andra vill man nog inte blanda sin egen fotsvett med andras för det är nog eh, tillräckligt med när man har gått exempelvis i gummistövlar eller om man har gått i gympadojor och någonting och om man tar av sig så oavsett om man aldrig brukar svettas om fötterna så, så eh, doftar ju skorna inte så bra och det är så bra med gympadojor. Jag slänger in dem i tvättmaskin och de är så fina, så fina när man plockar ut dem. Och den, eh, ja, inte tror jag att man lägger någon kaffe i tvättmaskinen för att man ska doft i sina dojor. Nej, kaffet ska man nog ta och eh, förkovra munnen med och avnjuta riktigt och den Mycket för kaffetåren. bum, bum. I'll just have a cup of coffee, then I'll go. Thought that I'd just drop by and let know that I'm leaving town tomorrow. I'll cause you no more sorrow. I'll just have a cup of coffee, then I'll go. I brought the money like the lawyers do. It won't replace all the aches I've caused you. It won't take the place of loving you, I know. I'll just have a cup of coffee, then I'll go. Tell the kids I came by a while last night And I kissed them while they slept so tight my cup of coffee sweet and warm. Way you used to be in my arms. I'll have a half a cup and go. Smakar alltid bra med en kopp kaffe. Det var Cloud Grey heter den här killen. Och det finns eh, stunder. Det finns folk som kan dricka kaffe innan de lägger sig på. Det finns folk som kan eh, dricka kaffe det första de gör på morgonen. Och vi är väldigt olika kaffedrickare. Själv föredrar jag att dricka kaffe mitt på dagen för att sen så är det väl lite svårt att sova och det är det ju faktiskt också när det är fullmåne. Men vi får vänta ända till den 28 mars. Då vänder hela månens belysta sida mot jorden vilket gör att vi här i Sverige kan se en fullmåne. Fullmåne, då är han verkligen och ser man en fullmåne så eh, avnjuter man det här skenet något så otroligt. Man kan nästan se hur ja, det rör sig uppe på månen, inbillar man sig ibland. När jag var nere i Saudiarabien och det ligger ju eh, ja, där jorden är som rundast eller som störst runt så tyckte man att månen var mycket, mycket, mycket mera nära än när man var här uppe i Sverige i Norden. Det är något konstigt, jag vet inte om det är sant men eh, det var min känsla i varje fall. Och månen den eh, ger ju idag är det ju vackert väder. Det ser fortfarande solen är uppe och har inte gått ner ännu. De, eh, och då kanske det blir helt enkelt att man också får se stjärnorna för ikväll. Det är bara att avnjuta och det kanske är någon som flörtar med det, blinkar. blinkar lilla stjärnan igen. Rymden sitter den och när det stjärnor får hänga vid bardisken. Det är dags att ge sig av. Här finns det bara spillror kvar. Det är dags att gå till en annan bar. i stan, Jag är väl blasé. Du vet jag är mera van vid succé. Och även en festlig kväll är det sällan man ser kvinna som är sensuell och jag saknar dig. blinkar lilla stjärnan igen. Långt bort i rymden sitter den. Slocknade stjärnor får hänga vid bardisken. Det händer sällan mer en vanlig kväll. Jag borde kanske varva ner på mitt hotell. När det är på natten som det mesta sker. Det finns alltid mer bakom än det man ser. Men lilla stjärnan blinkar igen och det är långt, långt till himmelen Stjärnor eller tomteblås, vem ser skillnaden? när det tar tid att stå. Det finns alltid mer, alltid mer bakom. Nu blinkar lilla stjärnan igen. Långt bort i rymden sitter den. Och när stjärnor får hänga vid. Nu blinkar stjärnan igen långt under höjden slocknar stjärnor när vi inte Denna duktiga musiker, kan vi säga visångare och gitarrist är faktiskt med en rik Frödinge-reportage eh, fullökt Bellman-program som Anders eh, också framför också Cornelius-låtar och liknande. Men här så var det faktiskt, eh, nu blinkar lilla stjärnan, stjärnan, så fint det låter, så förnämt det låter. Radioreklam CBC News, World This Hour. I'm Blake Prendergast. They're heartbroken, and this is the worst call you could ever receive as a family member. Boulder, Colorado, Boulder, Colorado Police Chief Maris Harold answering questions about yesterday's deadly mass shooting in a supermarket. The 10 victims have now been identified and their families know. The dead are men and women ranging in age from 20 to 65 years of age. The suspect, a 21-year-old male, is facing 10 counts of first-degree murder. He's He's expected to be released from hospital today, where he was being treated for a gunshot wound to the leg. The police chief says the motive is still under investigation. No, no, it's it's, uh, it's hard. It's challenging. I live three blocks up the street from that store. You're worried about your neighbors. You're worried about your partner. You're worried about everything when you get that call, and it's heartbreaking. It's heartbreaking to talk to victims, uh, their families, this officer had seven children. 51 year old Eric Talley was shot and killed responding to the call. Ottawa police say they are suspending the use of no knock raids. The decision comes just two CBC Fifth Estate investigation misconduct and how officers are warrants. Judy Trin has this update. I've made a decision in the abundance of caution to pause the. over 60. Thanks to HomeSafe Wealth Release, James was able to clear his debts, including his to take place as originally scheduled due to major concerns coronavirus in South Africa, contingency plans, uh, Australia me some fun. It's very last dime. If I wind up broke, oh, well, I'll always remember that I had a swing. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice be hot. Let me shoot a 7 with I shot. Viva Vegas! vuxna. Här är Guldkanalen 60. I've been staring, I see the faces, only the shadows. Inc.com. spelar. Detta är Elks.se musik en hel timme. Instruction. You must stay home. Because the critical thing we must do to. The thing you think you need to go into the office for couldn't be done from home. Mot eh, redan eh, Pavel. Vem vet? Mm, uh, Jeff All kanske är benägen. Alltså vi, vi kommer väl få tid att smälta och kanske göra någon liksom analys vid ett senare tillfälle. Uh, framförallt uh, kanske inriktat på också vad de vill göra framöver. EU-valet till exempel. Um, så uh, det om det. Vi fick... Oj, fast, lever du länge. Avskum. Han har skickat in uh, åtminstone två donationer. Sådant avskum. 148,8. Jag har faktiskt inte... Jag kunde inte, läsa, kunde donationsmeddelandet. Om han är i chatten så kan han väl meddela om det är någonting han tar upp där. 24 who were convicted of unlawful assembly, conspiracy to intimidate, and fray for picketing during the 1972 National Builders' Strike to clear their names at the Court of Appeal. Two of the men's solicitors said important to remember blacklisted by the building industry in 93, and many of the men couldn't work as a result. has. Ja, det är alltså <clears throat> direktradion här. Det är kanalen. Och eh, har tisdagen 23, 23 mars. Eh, vecka 12, Gärd eh, Gerd har ju då namnsdag. Ja, som jag sa, tisdag 23 maj. Vecka 12 och Gerda och Gerd har namnsdag idag. Och som jag har sagt, BBC har tagit bort eh, alla sina direktströmmar som fanns för eh, lyssna på i sin eh, mediaspelare. Det är märkligt. Alla stora stationer har ju ett stort antal sådana direktströmmar som man kan använda och lyssna i medlen. Det här togs bort eh, eh, togs bort av eh, det fungerar som vanligt på söndagen men inte på måndagen och det har upphört de här direktströmmarna lyssna på BBC i sin eh, men det är inte möjligt eh, tyvärr. Man hänvisas till en hemsida webbsidan BBC där Sounds och BBC World Service och så vidare och även i den här eh, också då BBC Sounds någonting, appen. Man kan få direktström sin eh, mediaspelare längre som man kunde göra eh, förut. Ut där då, mikrobilen och norrut och så. Lite kallt då över i Snösveden och handlade lite grann på Ica och så. Tagit ner också kväll med Svegot och Sverige vaknade. Då hade det <clears throat> till stor del och 15 grader. Att, eh, Hedemora kommun har fullmäktige möte. Det är så kallat eh, F-möte. Hedemora trakterna brukar vara och tyvärr så glömmer kommunen bort när man annonserar att det hörs också över webbradio, över indio på radiohedmora.com Man kör en där 17-18 och detta är i mono. Eh, Radio ja, 17 till 18 det är någon gubbe där som körde countrymusik men jag tror det blir möte klockan 18.30 kommunfullmäktige möte och tyvärr så hörs ju Radio Helcom i mono det är stereo tyvärr eh, men musiken är alltså i mono där Solen kom ju verkligen fram och så. Men det var ju kyligt. Men direkt sänds ju över Radio Hedemoras sändare det hörs inte upp till Långshyttan alls och så det höra. På vad? Det är för svaga signal. Man har ju skaffat den några år. Som mest jag. I samlarna så är det ändå igång. Via roddehedemora.com. Men eh, kommunen annonserar inte ut det. jag vet inte varför men Mötena hörs också på radiohedemora.com. Det låg ju förut på Radio No Mind någonting men det är ju inne i shoutcast.com det där. Jag låg och lyssnade lite grann också på kväll och natten där. Nummer två där och eller smartmobil nummer två eh, på den eh, här Afi Sounds någonting och lyssnar ju framförallt på World Service. BBC är världens största radios miljoner med lyssnare. Inte minst på BBC eh, World Service mm, som också sänds på olika språk. Men direktströmmarna är ju då borta. Sen på måndagen ut här strömmarna. Från BBC, det är bort. Och så, det har kopplats bort och så för att... Eh, ja, jag vet, men det är ju väl för att spara eh, pengar. Jag vill ha så här stora server igång. Tals med eh, lyssnare. Men... Eh, det är lite ovanligt för att alla stationer har ju Steam-servrar för att löpa och lägga till i sina mediaspelare. Men BBC vill ju styra då så att man ska lyssna via appar och så. Man har utvecklat den här BBC Sound, eller Soundstra. Och då får man lyssna den BBCs hem som faktiskt inte har en inbädd live och så utan man får söka sig fram till det här. Oh, det är märkligt. Men det är faktiskt ett faktum att det är så. Eh. Ja, sen kan man ju lyssna på BBC via TuneIn-radion och eh, Live Online eh, Radio och så. .net självklart och så andra appar också som lägger ut BBC. Om det nu fungerar. Eh, ja. Men Stockholm hade i alla fall grader. Och det blåste faktiskt inte ute. Som det kan göra. Vårtecken var ju då ett antal svanar som eh, flög över Långshyttan. Jag råkade titta uppåt och där... Ja, det är svårt att veta. 10-12 typ flockar med svanar. Väl, flög över ligger eh, riktning, trösklig riktning så flög de faktiskt där eh, förbi här Långshyttan och så. Eh, kunde jag se så att det var glädjande med lite eh, vårtecken och så. Och som sagt var Stockholm får sedan eh, 11 och det verkar på väg ner lite men det är ändå på gång med lite mer av vårvärme och så. Det smyger sig upp. Nu bor jag inte i Stockholm och så men det är Långsittan som gäller och det har jag ju tjatat om men eh, det ska väl komma hit och så. Med, mer. Sen ska jag säga också att jag har direktströmmar från eh, Australien. Har mamma och syster och mina bröder i Australien. Eh, släkt. Och eh, ABC brukar brukar ju återutas BBC World Service. Så att via den vägen så kan vi också lyssna, eh, ibland i alla fall, på BBC. Det är nämligen så att de sänder service. Men det sker endast eh, vissa... That, that screening test is available in Australia. And what do you do if you're already on drugs like warfarin or heparin? We don't know. We just simply don't know. Warfarin is probably not a problem, but heparin because they think it is what's called a heparin induced thrombocytopenia without heparin. It's, it sounds so complicated, it's unbelievable. But in, in a sense, heparin can cause a, a reduction in platelet count, the platelets which cause blood clotting. But in this case, it's the similar antibody response that you get with heparin without having ever had heparin. So these women are not on heparin, but they're getting a similar response. It's really complicated. It may well turn out to be nothing at all. It's just got to be run to ground. 1300 800 222 or text us on 0437 774 774. As this morning we take a look at intelligence. What is intelligence? Is there more than one part of intelligence? Give us a ring. What are your thoughts? Do you think it's important that we recognize that we have different types of intelligence? Because if we don't, then some people are considered better than others. And is that necessarily the right way to take a look at it. As we have this conversation, give us a ring 1300 800 222. Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious, or daft, and you feel that you've had quite enough. Just Remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains a hundred billion stars. It's a hundred thousand light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. on expanding and expanding in all of the directions it can whiz. As fast as it can go, at the speed of light, you know. 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth. And pray that there's intelligent life somewhere up in space, cause there's bugger all down here on Earth. See, if you knew all of those facts about the galaxy, would that make you more intelligent than somebody else or less intelligent? What is intelligence and how do we actually define that? And how do we know if someone is intelligent? We're going to take a look at the fact that there may be more than one form of intelligence on the program this morning. If you want to join us, 1300 222 or text us 0437 774 774. Open your ears to the world with the ABC Listen app. Immerse yourself in unravel true crime. Somebody knows something. Join Roy and HG as they tackle sport's biggest stories and blunders in Bludging on the Blind Side. When they have a dud performance, he said, Oh, well, it wasn't us out there. Yeah. We often ask, Well, who was Who it? was it? Or soothe yourself with the sounds of the outdoors with Off Track. These birds do look like dinosaurs, especially in the feet. Open your ears to the world with the ABC Listen app. Download for free today. 1300 800 222 on text 0437 774 774. Uh, text here saying, Hi Trevor, I figure that comparing our intelligence with that of others is a vanity trap, just like skin colour or physical abilities and appearance, etc. Uh, one three, we've got a board full of calls with people wanting to join us in this conversation. So be patient with us. Uh, one 800 222 is the number to call. Joining us this morning is Professor Howard Gardner, who's a Harvard University psychologist and the person who's put forward the idea for over 40 years now that there are more than one types of intelligence. Um, Howard, good morning to you. Hi, good nice to hear your voice. Howard, firstly, how do you define what intelligence is? I define intelligence as the ability to um, solve problems or to create things which are valued in at least one society or culture. So, does that mean that there are different cultural ideas of what intelligence is? Absolutely. Uh, in fact, <laughs> in our early communication, you said that all over the world people had used uh, the word intelligence, and in fact, that's not true. Um, it's quite a Western concept. Um, Western, of course, includes Australia. It really means uh, countries, uh, nations from Europe. Um, Welshers have the that we it can listeners uh, are obedient, um, can follow instructions. Uh, that's probably for a few hundred years. we use using for people who do well in school, people whose language was mathematics and logic. And Q test, which most people have taken at one time or another, the items are either uh, Auxiliary um, items or understanding a paragraph. Uh, just I wanted to know if COVID 19 side effect. Uh, hi, Slightly different. country song. Hi there, it's Paul Coffee and producer Josh with you this afternoon. Jasmine is out today. Coming up, we've got a foolproof way that will instantly make you look smarter to other people. I'm doing it right now, and producer Josh is looking at me like, well, like I'm a pretty smart guy. Like, Einstein or Isaac Newton. The full story is moments away on Country Hits. Country Hits Radio. The Sainsbury's quality you expect, matched to Aldi. For Hubbard's Italian chopped tomatoes for 28p and J Mix weight Free Range Eggs 10 for £1.10. Brunch? Shakshuka. Find these and hundreds more unimaginable year for, uh, for, for school children, for university students, uh, for everybody in, in education uh, they've put up incredible uh, privation. Lead a busy life and you are lacking that energy boost to get your Pat from Nature B may have the answer, and that is Pat from Nature B, my friend. Yes, you're right. The question for you school day with an hour for lunch, straight into 12 hour shifts, seven days a week, and our roster was. Of Garraway and her children, as well as her husband Draper in hospital. And actress Rebel Wilson said she was injured on a bike ride in London after a dog ran into her path. The Australian star of Pitch Perfect shared a picture on Instagram showing her feet propped up on a table with ice on her left ankle. Well, Ms. Wilson is reportedly in the UK filming her latest project business. Trustpilot shares on the stock exchange have jumped 1.08 billion pounds in its initial public offering. The Danish review site priced its shares at 265p each ahead of the conditional dealings. Brexit has contributed to a shortage of flower pickers in the UK, according to a bulb grower. Ordinarily, Taylor's bulbs harvests around 2.5 million cut daffodil flowers per year. Well, Kevin, culture manager, said he expects a firm around a third of that this year due to a lack of pickers and Cineworld will open its 127th May. It'll follow the easing of the COVID 19 restrictions in the UK as part of the government's roadmap recovery. In addition, a deal has been struck with others that gives the cinema chain, which also owns the Picture House franchise, rights to show films over streaming services. The new variant of COVID 19 is spreading fast. Around 1 in they've got me quite cross, but this isn't quite pride. While I wrote this song, it's for people like you. Keep it turned on. So excuse me for getting när du är vi tillsammans igen Blundar jag, är vi tillsammans igen Jag tror jag lärt mig flyga nu utan vingar som du sa Rakt ut i mörkret ner mot stadens ljus lyser allt vi lämnar kvar Allt kan försvinna på en sekund Så kom och sätt dig här en stund och tänd ett ljus och lys upp natten för allt vi inte sagt än. Ser du månen där? living. Told me not. Carlgren. ja. Kommunlistan, Allan Mattsson. Per Bengtsson. Förhinder. Eh, Johanna Garnold. Ja. Lars Andersson. Förhinder. Patrik Lindström. Nej. Liberalerna, Anna Eling. Förhinder. hinder. Emila Rombobini, Romboni. Ja. ja. Marit Andre... Ja. Sverigedemokraterna, Marit Andersson. Ja. Vakant, vakant, vakant. Eh, Miljöpartiet, Leif Stenberg. Ja. ja. Eh, Centerpartiet, Annette Granegärd. Förhinder. Erika Drugge. Ja. Karin Perez. Ja. Leif Hedlund. Förhinder. Lillemor Gunnarsson. Ja. Mikael Gotthardsson. Ja. Eh, Vänsterpartiet, Kenneth Andersson. ja. Solbritt Andersson, förhinder. Socialdemokraterna, Karin Högvall. Nej. Agneta Andreasson Bäck. Ja. Henrik Selin. Ja. Camilla Norberg. Var det jag? Nej. Hon är alltså inte närvarande. David Aura. ja. Kajsa-Lena Fagerström? Ja. Lars Westlund? Förhindrad. Vivica Morelius? Förhindrad. Ulf Hansson? Ja, närvarande. Anita Hedqvist? Ja. Stefan Norberg? Ja. Helena Kjellberg? Ej närvarande. Eh, behöver jag dra ersättarna i det här läget? Ja, du måste kolla av Jag måste kolla av Det kan ju finnas någon här. Ja. Ersättarna, Moderata samlingspartiet, Jonas Faffara, ej närvarande. Göran Wennerström, ej närvarande. Torbjörn Dahlström, ej närvarande. Ingrid Wennerström, ej närvarande. Centerpartiet, Mats Bylén, ej närvarande. Ida Kortetsmäke, ej närvarande. Birger Gustafsson, ej närvarande. Liberalerna, Ahmad Shehade, ej närvarande. Claes Peralt, ej närvarande. Eh, Socialdemokraterna, Susanne Berlin, ej närvarande. Mustafa Gea, ej närvarande. Inger Persson, ej närvarande. Göran Hoffman, ej närvarande. Anja Hedqvist, ja. Håkan Morelius, ej närvarande. Vänsterpartiet, Helena Doroy, ej närvarande. Tommy Andersson, ej närvarande. Miljöpartiet de gröna, Kristina Nordström, ej närvarande. Kerstin Lund, ej närvarande. Kommunlistan, Ulf Kinlund, ej närvarande. Inga-Britt Johansson, ej närvarande. Anneli Mollanen, ej närvarande. Och Kristdemokraterna, eh, Robert Dahlberg, ej närvarande. Alf Bolin, ej närvarande. Är vi 21? vi ska kolla här nu, så vi är beslutsmässigt sammankallade också. Anja går ju in ja. på en... På, eh, Vad ska vi sätta in? Ja. Då går Anja in på Karin Högvalls plats eftersom du är närvarande. Bra. Därmed är fullmäktige beslutsmässigt samlat. Då har vi val av justerare och föreslagna är Erika Drugge och Marit Andersson. Kan dessa väljas? Svaret är ja. Justeringen äger rum på Rådhuset torsdag den 25 mars klockan 16. Då har vi nästa punkt. Äh, vänta, vi ska göra en justering i dagordningen och punkt nummer 15, anmälan av motioner, utgår. Nästa punkt är val av kommunfullmäktiges ordförande. Får jag be om förslag? Ulf Hansson är föreslagen. Finns det ytterligare förslag? Svaret är nej. Behagar då fullmäktige välja eh, Ulf Hansson till ny ordförande? Jag finner Ulf Hansson vald. Då får jag be dig komma fram, Ulf. Ska jag flytta lite på mig här? Samtidigt så ber jag att få hälsa dig välkommen att tillträda detta förtroendeuppfyllda uppdrag. Ja, jag får tacka så hjärtligt för det Jonas och eh, det känns tryggt att ha dig bredvid mig eftersom du har varit med så pass länge och kan det här. Så du får hjälpa mig genom mötet så ska det väl gå bra. Ja, det gör det säkert. Du har erfarenhet. Vi får se om den räcker till. Jaha, då är vi på punkt 3, anmälan om medborgarförslag, allmänhetens frågestund. Finns ingen. Finns ingen. Då har vi underlagen där. Ja. Vi har en anmälan om med, medborgarförslag i alla fall. Och det är att ge kommunens personal en friskvårdspeng istället för friskvårdstimme. Och eh, nu är inte förslagsställaren här då, men förslaget till beslut är att kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Kan vi göra på det viset? Kommunrevisionen informerar. Nu har vi inte kommunrevisionen här heller. Men däremot har vi fått en skriftlig information från revisionen som jag kan väl ta och läsa upp. Då är Jan-Erik Olhon som har undertecknat. Och det är till Hedemora kommunfullmäktige 210323. Information från revisionen. Det är första gången på tre år som vi i år har en mycket enkel uppgift jämfört med tidigare år. Anledningen är naturligtvis det resultat som redovisas för år 2020. Vi är i gott sällskap med de många kommuner i landet som uppvisar stora överskott. Allt beroende av statliga bidrag och coronaersättningar. Tyvärr redovisar de kommunala bolagen inte samma överskott som budgeterats i revisionens redogörelse har vi informerat om vårt utförda arbete kring ekonomigranskningen, rättvisande räkenskaper och internkontroll. Utöver delårs och helårsgranskningen har vi även, tillsammans med vårt biträde KPMG, utfört ett antal fördjupade granskningsprojekt. Dessa är Omsorgsnämndens styrning och uppföljning av insatser till barn och unga, Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och styrning av de kommunala bolagen. Granskning av inköp och avtalstrohet. Granskning av lokalförsörjning. Och granskning av grundskolans måluppfyllelse. Vi rekommenderar särskilt att ni studerar och läser rapporterna om lokalförsörjning och grundskolans måluppfyllelse, då det finns påpekande som skall tas med största allvar och nödvändiga beslut som måste tas med anledning av dessa granskningar. Utöver dessa granskningar har lekmannarevisorerna tillsammans med auktoriserade revisorer granskat bolagen och lämnar granskningsrapport kring detta. Revisorerna i Hedemora kommun tillstyrker att fullmäktige beviljas ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda ledamöter i dess organ avseende 2020. Vi tillstyrker också att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020. Hedemora 20.03.23, Jan-Erik Olhans, kommunrevisionens ordförande. Och nu kom den där punkten på kommunrevisionen informerade, det var ju lite nästan som berör punkt 7 och 8 där också. Men eh, med anledning av detta då så kan vi väl konstatera att kommunfullmäktige har tagit del av informationen från kommunrevisoren. Då gör vi det. Och då kommer ärende 5, anmälan om inkommen granskning av lokalförsörjning. Och det hade ju också kommunrevisionen skrivit lite om. Och med anledning av det här då så har ni handlingarna framför er och jag lämnar ordet fritt. Kan vi anse ärendet föredraget? Då gör vi det. Och förslaget till kommunfullmäktige är att kommunfullmäktige beslutar remittera redovisad revisionsrapport till kommunstyrelsen med ett svar till kommunfullmäktige senast 25 maj 2021. Kan vi anta beslutet som är föreslaget? Då är vi på nästa ärende, ärende 6. Det är anmälan om inkommen granskning av grundskolans måluppfyllelse. Ja. Och eh, jag är ju lika där då, lämnar ordet fritt. Kan ärendet anses föredraget? Då gör vi så. Och nu ska jag göra en liten ändring där i texten. Kommunfullmäktige beslutar att remittera redovisad revisionsrapport till bildning, blir det frågan om då. Bildningsnämnden med ett svar till kommunfullmäktige senast den 15 juni 2021. Noterar ni ändringen och kan ni besluta enligt det jag läst upp? snälla ni Jaha, ja, jag vet inte. Jag har kollat på en del andra. Ja, okay. Men... Eh, ja, vi brukar ha den Ja, jag vet. Bernt körde det i alla fall. Jonas säger att jag ska egentligen säga att eh, om fråga om ärendet är föredraget och sen lämna ordet fritt. Och det är kanske är rätt. Och däremot har jag sett på andra fullmäktige att man ju på ett annat sätt, lämna ordet fritt först och sen anser att ärendet är föredraget. Så jag kör väl lite varierat och så blir ni nöjda. Ja. Årsredovisning 2020 för Hedemora kommun, ärende 7. Men här ska vi lämna ordet fritt till vår ekonomichef. Oh, yes. Merci. <clears throat> Sådär ja. Jag lyckades inte ta mig igenom mötet utan teknikstrul. Men nästa gång kanske. uh, <laughs> yes, uh, ni känner mig, Emil Blomberg, ekonomichef. Uh, årsredovisningen för 2020. Vi hoppar väl till det mest intressanta. Eh, resultat plus 35 miljoner. Det här gäller ju då eh, kommunen exklusive bolagen. Eh, och man kan ju då säga att det beror ju bara på pandemin, men så är det ju inte. Vi har visserligen fått väldigt mycket pengar som är pandemirelaterade. Jag har försökt samla ihop de flesta, de största posterna här. Och där är vi på 51 miljoner eh, intäkter. Då. Men vi, det är också kostnader kopplat till det här. Eh, så att om vi tar dem mot varandra så är pandemieffekten jag räknar fram plus 22 miljoner. Så om vi säger att det inte hade varit någon pandemi alls, då hade vi ändå legat plus. Eh, så man kan säga att om man jämför med förra året kan man säga att halva resultatförbättringen är pandemi och andra halvan är det arbete man har gjort i verksamheterna. Eller en tredje faktor som jag inte har räknat med här. Då. Eh, om man går lite mer på djupet. Då har vi ju eh, överskott i nämnderna. I alla nämnder förutom eh, kommunstyrelsen. Då. och det ser man ju på den här. 6,7 miljoner är ju nämndernas samlade överskott. och sen har vi också att nämndernas nettokostnad har minskat. Så att här har vi ju, så här mycket kostade nämnderna 2019, 972 miljoner. Och så här mycket kostar de 2020, 963. Eh, och får man tänka på att från den här 927 så ska det in löneökningar och hyreshöjningar och andra saker. Så att sänkningen är ganska, ganska bra. Ehm, det är viss pandemieffekt i den här med sjuklöne Eh, kost, ersättning för sjuklönekostnader. Men det är inte långt ifrån hela historien. Och sen en annan grej är ju, vi har ju fått väldigt stora statliga bidrag på finansen. Men vi har också fått minskade skatteintäkter. Så man kan säga eh, de eh, generella bidragen var runt 29, 29 miljoner. Men vi tappade också 13 miljoner skatteintäkter. Och det blir så när arbetslösheten stiger i landet. Yes. Eh, balanskravet då. Vi hade ju sedan tidigare ett underskott på 9,5 miljon. Och det ska man återställa inom tre år. Och med det här resultatet är det naturligtvis återställt då enligt kommunallagens krav. Eh, så det är jag väldigt nöjd över. Och sen har vi då eh, på förra fullmäktige, tror jag, klubbade vi nya riktlinjer för resultatutjämningsreserven. Eh, och om man nu vill använda en sån här resultatutjämningsreserv, då finns det, kan, kan man om man vill sätta av 14,7 miljoner enligt uträkningen här då. Man kan inte sätta av hela resultatet utan det är 14,7. Måluppfyllelse. Vi har ju för 2020 i alla fall hade vi sex övergripande mål. Det första här är invånarmålet. Och sen har vi ekonomi och sen har vi eh, medarbetare, attraktiv arbetsgivare. Och så har vi jämställdhet och så eh, diskriminering kanske man kan ska säga och så miljömål. Och under de här målen har vi då ett antal nyckeltal som vi mäter, statistikmätningarna. Eh, om man sammanställer det så har kommunen uppfyllt, de har, vi har nått målnivån på 29 procent av de här mätetalen, nyckeltalen. Eh, och bolagen hade nått 70 procent av sina, så totalt för koncernen blir det då 44 procent. Och det 29 procent för kommunen kan ju tyckas vara en låg siffra. Men då får man ju tänka på att det är ju kommunen själv som sätter vilken målnivå, målnivå man vill ha. Så att om man sätter ambitionen väldigt högt, då är det ju svårare såklart att nå upp till målet. Om man sätter ambitionen väldigt lågt, ja då kunde vi ha uppfyllt alla våra mål. Eh, så att det är lite farligt att bara titta på sammanställningen. Men det finns ett helt kapitel eh, dedikerat till att gå igenom den här måluppfyllelsen på detaljnivå. Ja, investeringar. Vi har investerat för 19 miljoner. Och det är långt ifrån det som var budgeterat. Och det har ju varit... Eh, man kan väl säga att det är vanligt att man inte använder hela investeringsbudgeten. Vissa projekt kanske tar tid med upphandlingen så de skjuts vidare till nästa år. Eller nu när det var pandemi kanske man inte hittade eh, någon som kunde utföra arbetet och så vidare. Jag håller mig kort som vanligt. Framtid. Vi har ju <clears throat> sjunkande befolkningsmängd. Det har vi haft länge. Eh, nu de senaste, vi hade en period där med uppgång. 2013 eh, till 2017 tror jag. Men nu vänder det neråt igen. Och sjunkande befolkningsmängd innebär ju såklart lägre skatteintäkter. Eh, vi har också en åldrande befolkning i Hedemora och i landet. Och det innebär ju högre kostnader och lägre intäkter. Pandemitillskotten här var ju tillfälliga eh, och eh, det gav ju en väldigt stor pluseffekt på resultatet. Men vi kan ju inte räkna med att vi får det här kommande år. Eh, våra bolag, revisionen hade ju skrivit lite grann om det. Att bolagen har inte lika höga resultatnivåer som kommunen har. Samtidigt står de inför stora investeringar. Eh, ju, om man ska kunna finansiera deras investeringar måste de ju höja sina resultatnivåer, sannolikt. Vi, vi eh, kollar på det just nu. Och sen har vi fått det här om Migrationsverket flyttar i sin eh, asylverksamhet härifrån. Det innebär ju tomma lägenheter, och tomma platser i förskolor och skolor. Och det, eh, vi måste ju såklart anpassa oss till det i verksamheterna. Eh, men det man kan säga är att nu har vi ju, vi slipper ju det här balanskravet i alla fall, så att vi har ett förbättrat ekonomiskt läge jämfört med tidigare. Eh, och då eh, har man ju mer eh, möjlighet att fokusera på kvalitet. Man kan säga att när ekonomin är väldigt dålig, då tar det upp väldigt mycket energi och tid och fokus. Tänka besparing, besparing. Nu har vi inte längre det i, i samma grad i alla fall. Men vi har det fortfarande av de faktorerna jag räknar upp här. Alltså att vi får inte glömma ekonomin i det här. Det finns fortfarande utmaningar, men eh, nu har vi kört igång budgetprocessen redan nu inför budget 2022 och arbetet rullar på så att jag tror att det ska gå bra. Frågor? Då lämnar jag ordet fritt. Stefan Norberg, varsågod. Ja. Tack herr ordförande. Och får gratulera till eh, ditt fina hedersuppdrag du har fått här. Ja, vad säger man? 35 miljoner. Det är jättekul med ett sådant resultat. Så nu vill jag bara, jag vill passa på här och när jag står här och kunna och tacka all, framförallt personal i kommunen som har gjort det här resultatet möjligt. Och sen de, har gjort, de har gjort ett helt fantastiskt jobb under den här coronatiden får jag säga. Så det är all eloge till dem. Nu kommer väl en hel del upprepningar av det Emil har sagt, men det får ni stå ut med. Så visst är det så att vi har fått pengar i olika coronastöd. Men jag vill påstå ändå när med stöd av det här att vi hade nått ett positivt resultat ändå. Och det är ju framförallt på, precis som Emil sa här också, att våra effektiviseringsåtgärder som vi tog slutet 2019 nu, att de börjar kicka in. Och sen om vi ändå ska prata lite om de här coronastöden så då kan vi ändå passa på också då att tacka vår socialdemokratiskt ledda re regering som har gjort dessa stöd möjliga. Tack för det. Och med det här sagt så yrkar jag att årsredovisningen godkänns och att 14,7 miljoner avsett till resultatutjämningsreserven. Tack. Tackar. Brittinge Remming. Varsågod. Ja, tack herr ordförande. Inget annat förslag. Men jag vill tacka Sveriges skattebetalare istället för ett visst parti att vi har fått de här pengarna. Hopp. Då ser jag ingen annan som begär ordet och då har vi, kan vi väl anse att ärendet är föredraget. Kan vi göra det? Och förslaget till beslut och som yrkades bifall här från talarstolen är ju då förslag till kommunfullmäktige. Års, ett, årsredovisning för 2020 för Hedemora kommun godkänns. 2. Medel för totalt 14,7 miljoner kronor avsatt i resultatutjämningsreserven. Kan vi anta det? Då är vi på revisionsberättelsen. Ärende 8. Och vi har ingen revisor här. Kan vi lämna ordet fritt, men det är väl ingen som vill säga något då kanske? Nej. Men då är vi framme med att eh, ärendet kan väl anses föredraget. Kan vi göra det? Kan vi besluta enligt förslaget att revisionsberättelsen godkänns? Då är det fråga om ansvarsfrihet, ärende nummer nio. Jag lämnar ordet fritt. Ser ingen önskar ordet. Kan vi anse ärendet föredraget? Då gör vi så. Och förslaget till kommunfullmäktige är att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Kan ni göra det? Ja, kan de sova lugnt. Då är vi på ärende 10, behandling av motion om att införa en tjänst som fast omsorgskontakt. Och den är... Och vi har ett förslag här, men vi lämnar ordet fritt. Marit Andersson, varsågod. Tack, herr ordförande. <clears throat> Lite hes. Ehm, jag vill börja med att yrka bifall till motionen. Och observera att vi precis hört hur bra det ser ut ekonomiskt för Hedemora. Man har mer möjlighet att fokusera på kvalitet, säger Emil precis här. Eh, men vallöfte efter vallöfte som bryts. Som vanligt tomma ord från Socialdemokraterna. Förra gången var det språktester i äldrevården. Eh, efter lite googlande här i morse hittade jag följande. 13 januari i år sa Stefan Löfven den med hemtjänst ska få en fast omsorgskontakt. 8 november i en debattartikel i Aftonbladet av Stefan Löfven, Lena Rådström, Anders Henriksson och Lena Hallengren. Vi ska införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Punkt 61 i januariavtalet. En fast omsorgskontakt i hemtjänsten ska finnas. Varför säger majoriteten nej? Jag kan fortsätta med många fler positiva utlåtanden, men jag avslutar med ett bra, ett, <laughs> av väldigt få bra citat jag hittar på nätet från justitieministern från november 2020. Säger man en sak till väljarna men gör något helt annat kallas det för hyckleri. Tack. Tack. Någon fler som önskar ordet? Nej. Britt-Inger Remming. Tack herr ordförande. Det vi konfererade var, jag hörde inte riktigt vad vår ordförande sa. Jag trodde någon från majoriteten skulle komma upp och svara på Marits fråga. <clears throat> Men tydligen inte. Eh, den här motionen var uppe i kommunstyrelsen i september 2020 och då yrkade jag på bordläggning för vi inväntade en eh, eh, utredning som regeringen hade beställt. Och det var Barbro Westerholm som ledde den, inte Birgitta som det står i, eh, i protokollet. <clears throat> Och den utredningen den kommer vara klar i november 2020 som då, <clears throat> ursäkta mig, jag är inte van vid munskydd, ehm, som eh, Marit berättade här då så kom förslaget, slutresultatet av det är då att man förordar en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Eh, och eh, det som står då på regeringskansliets hemsida det är att man föreslår en så kallad fast omsorgskontakt som införs eh, både i privat och offentlig hemtjänst. Utredningen har föreslagit vilka arbetsuppgifter som ska ingå i omsorgskontaktens roll och den har också bedömt vilka kunskaper och kompetenser som omsorgskontakten behöver ha. Eh, <clears throat> förslaget då, det innebär att det äldre som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt som ska eh, se till behoven. Nu får jag andnöd, så jag måste göra så här. Ehm fast de skulle bli behoven kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och eh, samordning. Den fasta omsorgskontakten ska vara eh, en undersköterska. Och förslaget kommer då att träda i kraft, som förslaget är, i två tidpunkter. Utredningen föreslår att lagändringarna träder i kraft vid två olika tidpunkter. Det första är då eh, 1 januari 2022 Eh, och eh, det andra är då som ska träda i kraft den 1 januari 2030 och då ska man införa kravet på att man ska vara undersköterska. Och att man inte tar det med en gång det är för att eh, kommunerna ska hinna med att förbereda sig. Så återigen så får jag ställa frågan varför ställer ni inte bakom den här motionen? Det finns ju en världsberömd bok som kallas för Bibeln och där står det, lär det stå att Kvinnan tiger i församlingen, men jag tycker inte att majoriteten ska tiga när man får en fråga. Bifall till motionen. Ja, Allan Mattsson har begärt ordet. Varsågod Allan. Eh, ordförande, fullmäktigeledamöter. Om det kommer en bra motion som innehåller en sån viktig sak som det här. Och när den motionen stämmer överens med vad regeringen tycker, då är det ju ytterst märkligt att man inte kan yrka bifall till den. Jag tycker att ni, vi samtliga ska yrka bifall och rösta för den här motionen. Det kan inte vara så att det går slentrian att bara för att det kommer en motion från oppositionen, då ska den avslås. Nio motioner av tio avslås bara för att den kommer från oppositionen. Så kan vi inte ha det. Vi har lite innanför pannbenet även vi, även om vi inte tillhör majoriteten. Bifall till motionen. Ja, ordet är fortfarande fritt. Ingen övrig talare. Kan ärendet ansett föredraget? kan jag göra. Och då har vi två förslag till kommunfullmäktige. Förslaget till kommunfullmäktige som finns med i handlingarna att motionen avslås. Och ett bifallsyrkande från Marit, Brittinger och Allan. Har jag uppfattat rätt? Då så, får vi ställa de här mot varandra då. då. De som röstar för att motionen ska avslås får rösta ja nu då. De som röstar för att motionen ska bifallas får också rösta ja tycker jag. Jag finner att motionen ska avslås. Votering är begärd. Då verkställer vi den då. Då får rösträknarna vara alerta nu då. De är alerta. Bra. Då ska vi se. Lennart Mångs. Vad sa du? Ställ upp det den som röstar ja. Ja, ja, ja. Nu ska vi inte bara rösta ja. Nu ska vi rösta ja om motionen av... Ja, vi ska... Annars är det trevligt att alla röstar lika. Men eh, om motionen ska avslås, då, som är grundförslaget, så röstar man ja. Om man ska bifalla det som Marit, Brittinger och Allan har föreslagit så röstar man nej. Kan vi använda den propositionsordningen? Det kan vi. Det är bra att man får lite stöd här. Då ska vi se. Har du lista på de som är? Är det allihop? Ja, där har du den. Ja, Jag lånar den. den. Jag lånar den, ja. Le Lennart Mångs. Nej. Nej. Då är vi nere på Brittinge Remming. Ja, nej. Nej. Jan Bergqvist. Nej. Nej. Jonas Karlgren. Nej. Nej. Allan Mattsson. Nej. Nej. Johanna Garnold. Nej. Emilia Romboni? Nej. Nej. Marit Andersson? Nej. Leif Stenberg? Nej. Nej. Erika Drugge? Ja. ja. Karin Perez? Ja. ja. Lillemor Gunnarsson? Ja. ja. Mikael Gottardsson? Ja. ja. Kenneth Andersson? Ja. Anja Hedqvist. Ja. Agneta Andrén Bäck. Ja. ja. Henrik Selin. Ja. ja. David Ara. Ja. ja. Kajsa-Lena Fagerström. Ja. Ulf Hansson. Ja. Anita Hedqvist. Ja. Stefan Norberg. Ja. Ja, då får Rösträknarna räknar för fullt. En, två, Ja, vi har alla tre kommit fram till att det är 13 för att motionen ska avslås och 9 för att den skulle bifallas. Då finner vi väl att motionen avslås. Reservation från de nio som har röstat nej då, vad jag förstår. Skriver vi in det. Jag får det tillbaka sen. Då är det Ärende 11. Besvarande av interpellation om 65 plus boende utanför Hedemora tätort. Ja, det är väl nästan jag det då. Som bor i Smeby. Men det är så att den ska svaras av Stefan Norberg. Men först kanske Leif Stenberg vill säga något som har skrivit i interpellationen. Är det så Leif? Du sa ju rätt mycket förra gången va? runt det hela. Men varsågod Leif. Ja, skriver motionen är inte bara jag som har skrivit utan även jag. Jag har undertecknat motionen. Men eh, det här är inte en jätteenkel fråga, men det visar ju sig så att den här eh, folk som bor på landsbygden, de är rätt så hemkära. Inte bara till kommunen utan sin egen by också. Kommer man Långshyttan vill man inte gärna <laughs> flytta till andra änden av kommunen och om man i Stjärnsund så vill man bo kvar där och så vidare. Så de, eh, folk vill gärna hålla sig i den trakt de är och sen är de, alla, vissa kan tänka sig flytta in till stan och andra absolut tvärs emot och de har väldigt bestämda åsikter så det är inte lätt att göra alla till lags här. Men det finns uppenbart en grupp som känner sig oroliga för hur de ska klara sina hus när de blir äldre. De sitter i för stora hus och de söker då lösningar på ett mindre, bekvämare boende som är väldigt handikappanpassat men ändå tilltalande. Det var bakgrunden till motionen. Då får Stefan Norberg svara. Ja, tack herr ordförande. Här kommer svar på interpellationen. Ja, Leif frågar ju, och ja, som jag läste i tidningen och Kristina också, hur kommunen eller Hedemora bostäder... Nu ska vi se. Jag blir gammal. Se, det finns lyse. Om kommunen eller Hedemora Bostäder har planer på åtgärder som kan underlätta byggandet av 65 plus boendet utanför Hedemora tätort och i så fall vad det består av. Och det är som Leif säger, det är ju inga enkla... Det är ju inte en jätteenkel fråga det här. Alltså, jag kan säga... Det korta svaret är ju nej då. Det finns ju inga sådana planer konkret. Och sen är ju frågan vad som, vad som menas med ja, underlätta eller liknande. Men vi har väl i dagsläget i alla fall den här typen av boende då, i Vikmanshyttan, Smeby och Långshyttan. Och i Långshyttan har de ju nyligen, ganska nyligen renoverat ett antal och de står ju outhyrda sju stycken. Så det kan väl tipsa om, <laughs> om det är någon i församlingen som känner sig manad så är det även hyresrabatt ett tag här nu, såg jag på hemsidan. Men det vi har gjort då, i alla fall, det är ju eh, Hedemora Bostäder och för, kommunstyrelseförvaltningen har gjort en enkät som har gått ut till alla villahushåll med minst en person som fyllt 60 år. Och där har man ju fått fram en väldigt bra statistik och det, det syns ju precis som du säger att många vill ju bo kvar, de är hemkära. Det man däremot ser är väl att betalningsviljan kanske inte är så stor. Man, man bor ju oftast billigt nu, så, så är man kanske inte beredd att betala så mycket. Och jag håller väl, alltså, jag skulle ju gärna se att allmännyttan kan göra det här. Det, det är ju det jag ser som det bästa, men det måste ju ändå vara en visst... vad man säga, marknaden <laughs> måste ju ändå råda. Vi kan ju inte gå in och subventionera något. Det har jag svårt att se. Men jag är ju personligen öppen för förslag vid strategiutskottet och dylikt att om någon behöver hjälp med detaljplaner eller dylikt som kan underlätta så då, det kommer jag att jobba för. Så på det viset kan jag säga att det kan underlätta men vi har inga konkreta planer just nu som man kan säga som svar på din fråga. Liksom. Tack! Ja, får vi tacka Leif och Sten och kan väl anse då att vi är klara med ärende 11. Då är det interpellation som Allan Mattsson har ställt angående samtalsmottagningen, SBU, uppdrag och vem som ska bära ansvaret för att tillhandahålla en samtalskontakt. Och det är undertecknat som ska svara på den då, för jag var fortfarande ordförande i omsorgen då. Men eh, Allan kanske vill säga något först innan jag svarar? Mm, ordförande, fullmäktigeledamöter. Ja, det här är ju en, en fråga där så att säga, tredje part kommer i kläm, det vill säga barnen. Kommer i kläm mellan regionen och kommunen. Och eh, du svarar då att jag skulle ha ställt den här frågan till regionen istället. Ja, vem skulle jag prata med då? Det har naturligtvis varit mycket större tyngd om omsorgsnämnden hade väckt frågan till regionen. För att som det är nu så, så blir det ju så att säga barnet som kommer i kläm. Då, så säga. Och de, de... Jag tycker inte det är något bra svar, Ulf. Jag skulle gärna vilja höra en diskussion med dig om hur vi ska göra istället. Istället för att hänvisa att jag ska vända mig till regionen. inom det här området så är man verkligen lekman och jag är novis. Så jag har tagit hjälp av Anna på socialkontoret och jag har tagit hjälp av Anna som är min dotter. Det är väl vad jag kallar de experter jag har tagit hjälp av. Min dotter har jobbat på eh, på det barn, eh, ja, hon har jobbat i Stockholm och jobbar på socialkontor nu, men hon har tidigare jobbat åt regionen där då. När det gäller BUPen, hon har varit där. Och Anna har också på socialkontoret, hon som är chef där, har hjälpt mig med svaret. Men jag ska villigt erkänna att jag är novis på det här Allan. Men man får lita på experterna. Eh, och jag tycker att du ska rikta interpellationen till regionen då, som hanterar specialistvård och primärvård. Jag eh, vet inte om du eller någon i ditt parti har möjlighet att ställa frågan till regionen. Ska ändå försöka svara dig. Och du frågade om inte vi i omsorgen skulle trycka på då. Och det har jag faktiskt gjort på Polsammöte. Två senaste mötena i Polsam har tagit upp detta med psykiatrin. Och det finns ett protokollfört. Och vid sista mötet så var det faktiskt ett svar jag fick också efter mötet av nya ordförande där som heter Svante Tegner. Att man jobbar på det och det är framförallt det här äh, att man har på buppen personalbrist. Man behöver anställa. Men jag fortsätter att läsa. Så de två mötena, sista mötena i Polsam har tagit upp det och jag hoppas att vi fortsätter att trycka på från kommunens sida runt det här. Och det finns tydliga riktlinjer inom regionen som styr uppdelningen mellan specialistvård, barn och ungdomspsykiatrin, BUP, och primärvård, samtalsmottagningen, SBU. När en person har insatt läkemedel via BUP är det specialistvårdens ansvar upp till personen är 18 år eftersom kompetensen gällande läkemedelsbehandling för målgruppen saknas hos primärvården. BUP har möjlighet att remittera ärendet till primärvården när bedömning görs att det är lämpligt. I det fall BUP hänvisar till SBU i väntan på utredning kan en konsekvens vara att barnet eller ungdomen inte får vård och behandling som man har rätt till. Att slippa åka till en BUP-mottagning kan inte vara ett godtagbart skäl för att inte få tillgång till den vård man har rätt till. Inte heller att SBU har kortare väntetid kan vara ett skäl. Samarbetet med SBU fungerar väl. Med BUP har vi samarbete, men det fungerar inte helt bra och många barn och ungdomar väntar orimligt lång tid på för att få kontakt med specialistvården. Ansvar för vård och behandling utifrån psykisk ohälsa ligger hos regionen. Kommunen och regionen samverkar också på flera olika niv nivåer inom ungdomsmottagningen till elevhälsan och SBU. Man upplever samarbetet då som bra, förutom gentemot specialistvården, där det är svårt att få en kontinuerlig samverkan. Så än en gång får du väl rikta frågan till regionen runt det här, men det viktigaste egentligen att rikta mot regionen, det är väl att be dem att åtgärda personalbristen och se till att väntetiderna minskar. Det är väl det viktigaste, kan jag tycka. Tack. Ja, tack för svaret. Jag är heller ingen expert på det här, långt ifrån. Men jag har pratat med föräldrar som har barn som har de här behoven. Jag kan konstatera att om ni har hört talas om Murphys lag så är ju där, där barnen hamnar. Det är, den säger att